imaju dosta sličnih osobina sa njiho svojom braćom židovima iskrivili su iskrivili su Allahovu knjigu Inđil dozvoljavali Allahov haram i zabranjivali Allahov halal i prepisali Allahu sina kao i židovi a sinom smatraju Isa ali salama vjeruju u takozvano trojstvo tri božanske osobe u odbila Boga Oca Boga Sina i Svetog Duha i što je čudno to troje čine jednim iako u prvim načelima Biblije stoji ne uzimaj Bogu lika prave kipove vješaju i po crkvama i kućama i obraćaju im se molitvama. Smatraju da im je Bog bio ubijen, mrtav tri dana a zatim proživljen postavlja se pitanje koje je upravljao svemirom oživljavao i usmrćivao i obskrbljivao i upućivao dok je po njima njihov Bog bio mrtav za praštanje grijeha obraćaju se popovima uvjet za praštanje grijeha jeste da priznaju grijeh i ispričaju grijeh čime onda popovi upoznaju svaku bludnicu i svakog kriminalca za svoje potrebe mi vjerujemo da je Isa a.s. rođen bez oca kao što i oni tvrde ali vjerujemo da je Allahov rob i poslanik a ne da je Bog i Sin Božji kao što oni time obmanjuju sebe i svijet na Allaha laži iznose ako izbunjuje što je Isa rođen bez oca kako onda prihvataju i vjeruju da je Adam postao bez i majke i oca kršćani ne priznaju Kur'an i poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam što je dovoljno da budu nevjernici što je samo za sebe dovoljno da budu nevjernici a i onome što smo spomenuli od širka i kufra i odmetništva je dodatna potvrda njihovog nevjerstva. Rasul alaihi salatu wasalam je rekao i za jedne i za druge, za židove i za kršćane, ne ima ni jednog židova i kršćana koji dođe poslije mene i ne bude me slijedio, a da neće biti bačen u vatru žehennama. Hadis sahih. Dužnosti muslimana prema njima – i ostalim nevjernicima mušicima jedan moramo biti uvjereni znači imati jekin ne sumjeti da su nevjernici i da se odnosimo prema njima kao nevjernicima. Dva, pošto je ljubav i prijateljstvo kod nas isključiva dužnost prema vjernicima, sprem njih nam ostaje, a i naređena je, mržnja, neprijateljstvo, neprijateljstvo, i borba tri ne smijemo im priznavati vjeru čestitati praznike smijeti im se niti ih pomagati mislimo podržavati jel, u njihovom širku To ne znači ako neko od komšija bude gladan da ga ne smijemo nahraniti, to je drugo. Da ne smijemo pomagati u njihovoj borbi za njihov kufr, odnosno njihovoj borbi protiv islama. Zapišite podjela imana. Podjela imana, da dodamo ovo. Nacitajte ovako, gore iman, da podijelite na na riječi i dijela znači iman stoji od riječi i dijela pa na podijelite riječi na riječi srca i riječi jezika podijelite opet na dvoje kao što ste iman riječi ili govor srca i govor jezika zatim podijelite dijela na dijela srca i dijela udova i sada stavite dole u zagradu ispod ovoga da vidimo kako to bivaju riječi srcem riječi srcem riječi srca se vjerovanje i potvrđivanje imana srce znači svjedoči na svoj način čime je te kadom ubjeđenjem vjerovanjem i tasdikom potvrđivanjem svega što hoće ima da se potvrdi potvrđivanjem meleka, njihove čistote, njihove dobrote, potvrđivanjem dženneta, njegovi užitaka, njegove spremnosti za mu'mine, potvrđivanje ahireta, njegove namjene, njegovog trajanja, sve ono što je došlo u Kur'anu i sunnetu. Smo zapisali vjerovanje i potvrđivanje. Ako nema u srcu vjerovanja i potvrđivanja, reci ti šehadet koliko god hoćeš puta jezikom, je li tako? I e, riječi jezika, a to je svjedočenje imana jezikom, odnosno izgovor riječi šehadeta. Kada čovjek srcem potvrđuje i vjeruje, jezikom kaže, onda je musliman sjetite se ovo je jako fino kazano vidi se da je to hanefijska akida alhamdulillah kaže ešhedu an la ilaha ešhedu an rasulullah u metef na način se učilo kako ja srcem vjerujem i jezikom potvrđujem alhamdulillah jeste dalje u domenu dijela opet se ne traži samo da ruka pruži sadaku nego mora i srce da učestvuje u sadaki ili tako pa stavimo u zagradu ispod srca dijelo srca je ihlas iskren nijet pa mi klanjamo namaz saginjemo glavu pomjeramo jezik dižemo ruke spuštamo koljena previjamo tijelo i tako dalje to je rad udova je tako ali ako ne bude bez ihla, ako ne bude sa ihlasom nije potvrda imana zato mora da bude prisutno i srce a i udovi zato kažemo djela djela djela se na djela srca i djela udova djela srca je ihlas čist nijet pri djelima A djela udova je izvršavanje propisa islama u skladu sa kitabom i sunnetom. Izvršavanje propisa djela dužnosti islama u skladu sa kitabom, Kur'anom i sunnetom Mustafa sallallahu alaihi wa sallam. je li vam ovo jasno? znači iman su riječi i djela جزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد Da li ste braćo naučili sve dobro? Sada sam Rasulullah Abad. Nadamo se da ste se dobro spremili. Zatvorite sve sveske, zatvorite knjige. Pišite iman i islam iman i islam i veze između njih وكذلك المسلم أرز مسلمان i mu'min i odnosi između to dvoje naučili smo šta je islam i šta treba čovjek učiniti da bi postao musliman znate li šta je islam i kad je čovjek musliman وهذا الذي قبل أن تفرض الإسلام <laughs> هذا الإسلام قبل أن تفرض الأعمال والشعب إسلام su bile obavezne muslimanima u mekanskom periodu prije nego su ustanovljeni svi propisi islama i granice i kazne u tom periodu je poslanik alaihi salatu wasalam govorio ko kaže la ilaha illallah iskreno iz srca ući će u džennet to je znači u mekanskom periodu obećavao ko kaže la ilaha illallah iskreno ući će u džennet haram nije bilo obaveznog ni namaza ni zekata poslije toga su naredbe stizale jedna iza druge i bivale su obavezne za muslimane i značile su i značile su potvrđivanje osnove islama to jeste ono glajla ilaha illallah koje su davno kazali znači naredbe stizale bile su obavezne i one su potvrđivale da je osnova vjere la ilaha illallah odnosno islam iskren ispravan zato je uzvišeni postavio kao uslov teube pokajanja mušrika pored imana i namaz i zekijat pa kaže iak, a ako se pokaju i budu obavljali namaz i davali zekijat braća su vam povjeri peti ajet النقطة دي واضحة يا إخوة حتى الآن؟ يلا لو وضع يصنع أنا من وهب بن منبه آه لا سفيان المنبه لا إله إلا الله استنى سفيان الثوري سفيان بن عيينة لكن لا يوجد وقت أنا أكتب هذا كله هذا مهم جدا آه لكن لا يوجد وقت يعني يا إخوة فرض عليهم بعد ذلك الهجرة وفرض عليهم الزكاة فرض عليهم الجهاد أن يقاتلوا آباءهم وإخوانهم الذين ظلوا على الشرك فكان يجب عليهم أن يلتزموا بذلك Naređivano im je znači poslije namaza zekijat, post, hijđra, džihad, posjećivanje rodbine, poštivanje roditelja i tako dalje. I sve je to bilo obavezno. Sve je to bilo obavezno i bilo je potvrda vjere. وهذه هي أعمال الإيمان اكتبوا كده Pišite. A ti propisi šerijata su dijela koja su sastavni dio imana. O, pola je ovamo. Islam, znači ulazimo u islam, postajemo muslimani. A ovo ovamo je iman. بغير هذا Bez ovog ovamo čovjek neće biti mu'min. Biće samo musliman. يعني بغير الأعمال عندما قلنا للإيمان قول وعمل فلو كان الإيمان قول فقط Čovjek koji uđe u islam, prihvati islam, on postaje musliman. Ako se dese kod njega problemi sa dijelima, on ostaje u okviru islama, ne dolazi do stepena imana. أي كفى jasnije rečeno iman je stepen iznad islama pa, čovjek ima propusta kod dijela pada sa stepena imana na stepen islama ومن هنا naslutiti razliku između riječi musliman i mu'min ونفهم حديث حديث i sad razumijemo hadis u kome kaže poslanik alaihi salatu wasalam i bludnik ne čini blud i bludnik dok čini blud nije mu'min Ma'na ennahu lejse mu'min. Nije mu'min, šta je? Iman i Islam, kada dođu skupa, kad se navedu skupa, onda imaju različito značenje. Svako za sebe znači nešto. Tada je iman stepen iznad Islama. A kada se razdvoje, znači kada dođe spomene se jedno od njih onda im se spoji značenje spoji im se značenje iman znači i iman i islam a islam znači i iman i islam novi red za svakog mu'mina možemo reći da je i musliman a ne možemo za svakog muslimana reći da je i mu'min to je kad mu'min znači nešto a muslim nešto Svi ako shvatite, shvatili ste krupnu stvar. La teško, ha? La teško fil islam. Ha? Po... I u sveskama kao što je ovdje nacrtajte znači, ovdje. Pišite na novi naslov, napišite stepen islam, stepen imana. Prvi je napišite ukupni iman u zagradi islam. Objasnit ćemo sve to i vidjeti kako ste razumjeli. Ne, ne, ne, ne ukuski, ovdje, ovdje. Ukupni iman i opšti iman. U kocki napišite on obuhvata islam i tevhida, tevhida Allahu Đalešanu. Mislim na ona sve tri tevhida. Ako znate definiciju islama, jasno vam je. Ako ne, onda vam nije jasno. Tu ulaze jeli, i šartovi La ilaha illallah, šartovi imana, s, onih, onih šest šartova. Pišite isto i imanski šartovi. Ono obuhvata islam, tevhide i imanske šarte. To u kocki prvoj. Stavite tamo jedan, to je prvi stepen imana njega nazivamo kako i on njega mogu nazvati isto tako islamom njega mogu nazvati islamom nisi li u islamu da si van islama dalje iman obaveza drugi u zagradi u ovoj kocki napišite obuhvata činjenje vađiba i ostavljanje harama na ovom, na ovom problemu braćo su zalutali koji su zalutali od islama ovdje krivo svatanje ovoga je prošireno svugdje a to je korektni la ilaha illa on je mu'min nek čini šta god hoće korektni la ilaha illa ne smiješ ga ni ubit ne znaš ni gdje će on će u džennet pa ne kralje šta god hoće nije tako a ta kata fikrat al iman la jazid wala jankus man fikrat aha kata bdar ja. tako fikrat Arnaud piše u knjizi koja se dijeli svukuda da se iman niti povećava niti smanjuje znači čovjek je jednaka imana činio zina ili ili založio glavu za la ilah illallah iman mu je jednak treće potpuni iman potpuni iman a on u sebi sadrži činjenje mustehaba i ostavljanje sumnjivih stvari jest ako se sjetite onog, onog hadisa o Džibrila sjećate se hadisa Džibrila ali i salama ili neko u Jerusalimima pročito jeste kada je došao pa pitao o imanu ima. e sad možemo to da gledamo kao islam, iman i ihsan to ćete često čut kod, kod, kod uleme da ovako to spominje islam, iman, ihsan ما معنى أن الإيمان يزيد وينقص okay. ما معنى te šta znači da se iman povećava i smanjuje šta znači da se iman smanjuje i povećava ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح خروج من النار Novo pitanje Šta je značenje hadisa U kom se kaže Izvedite iz vatre U čijem srcu ima I trun imana Izvedite iz vatre U čijem srcu ima i trun imana Ta je razlika između poslanikovih riječi pa dvije tačke recite la ilaha illallah spasit ćete se i riječi naređeno mi je da ratujem protiv ljudi sve dok ne reknu la ilaha illallah muhammed rasulullah i ne budu uklanjali namaz i davali zekijat naređeno mi je da ratujem protiv ljudi dok ne reknu la ilaha illallah muhammed rasulullah i ne budu obavljali namaz i davali zekijat jedno i drugo pitanja dobro isčitajte i dobro o njima razmislite i pokušajte da sami na njih odgonetnete i ovo dobro naučite. Utra ništa moći od dersa za, razumjeti. E, ako ovo znate, odmah znate ko je izvan islama, ko je u islamu, kakav je u islamu, slab ili jak. Jeste li spremili, jučer smo naučili. Poznam. Mi ćemo ako voda nastaviti da objasnimo ono jučer što smo ovdje iznijeli. Pitanje imana i islama i odnosa između njih je široka tema i u njoj su napisane brojne knjige a mi iznosimo o tome samo par crta da bi imali otprilike osnovne podatke o čemu se radi zapišite u činjenje stepena imana odnosno odnosa imana i islama pod jedan stavite opšti iman ili ukupni iman on je islam u koji Allah Đalešanu upoziva svoje robove zarez on je granica on je granica pod koje ako bi ostao insan, čovjek ne bi bio musliman ovaj iman se tražio od muslimana na početku dave u Mekki prije nego su propisani propisana dijela u zagradi dužnosti tada se onaj ko je vjerovao u islam i prihvatao ga zvao muslimanom muslimanom mu'minom muslimanom mu'minom dva obavezni iman se po, povećava i umanjuje ti ljudi izvršavaju naredbe i čuvaju se zabrana kako je i naređeno a neki propuštaju u manjoj ili većoj mjeri oboje. Ove obaveze šerijata počele su dolaziti jednu godinu prije, odnosno u zadnjoj godini mekanskog perioda jednu godinu prije hijđe u zadnjem nije jednu godinu nego u zadnjem periodu u zadnjem mekanskom periodu i neposredno pred Hidžu iman roba se povećava i smanjuje s razmjerno njegovom izvršavanju ili zapostavljanju tih naredbi sa umanjenjem ovog imana i njegovim slabljenjem čovjek se spušta na niži stupanj a to je islam izazev ostavljanja namaza jer mišljenje je različito u pogledu ostavljanja namaza pa dio učenjaka to smatra gubljenjem islama propadanjem znači ispod ove ispod ove prve dereže dereže imana e, dereže islama tri potpuni iman je stepen bogobojaznih i onih koji su u svojoj vjeri dobročinitelji ko dostigne taj stepen upotpunuje svoj iman postizanje ovog stepena je također vezano za dijela uvijek revan jeste koliko je čovjek znači ustrajan u izvršavanju propisa u zagradi mu stehaba poslije fardova na osnovu što smo spomenuli postalo nam je jasno značenje hadisa izvedite iz vatre bude imao trun imana zasigurno je da se to ne odnosi na opšti iman jer on ne trpi manjkavosti jer on ne trpi manjkavosti mhm. poznato je da ako umre na kufru vječno će biti u vatri i za njega ne važi šefat to jest neće dopasti šefata svatamo također da poslanikove riječi recite la ilaha illallah spasit ćete se bile su na početku dave i odnosile, i odnosile su se na islam u kome još nije bilo obaveza se morate od pisanja ste li ovo shvatili ili treba ovo ponoviti ili, ili treba objasniti još a? nisu sve šta nisi razumio ne ima se vremena zakasnili smo s vremenom inače se ovo objašnjava bolje trebamo znati braćo Ajmo, mi smo vama samo dali da, da počitate šta je islam. Nije vam objašnjeno. Kad čovjek biva musliman, kada ne biva? Rekli smo da islam ovaj najdonji stepen. Tamo ste vi u definiciji spomenuli, naučili da je islam vjerovanje u Allaha žalešanu po tevhidima i vjerovanje u, islam, u imanske šarte zatim slijeđenjem poslanika sallallahu alaihi wa sallam u svemu sa čime je došao znači to je islam to bi čovjek prihvatio sve iz vjere a odbio samo nešto vrlo sitno ne bi bio musliman što znači da ovaj hadis izvedite iz vatre ko ima trunku imana nikako se ne odnosi na ovaj iman to jest na islam jer zamislite čovjeka koji ni u što iz islama ne vjeruje vjeruje samo da je Muhammed poslanik on ima trunku jel de hoće li on izaći iz vatre ne kad bi on sve vjerovao a ne bi vjerovao u Muhammed on je kafir a kafir je vječno u vatri znači ovaj iman prvi, prvi stepen ukupni iman, opšti iman odnosno islam ne trpi nikakve manjkavosti u sebi znači kad čovjek ulazi ne smije kazati ulazim u islam ali vam namaza ne primam mi ćemo mu reći ohladi vidi hoćeš li u islam onaj ko ulazi u islam on je predan vjeruje u Allaha i sve što dolazi od gajba u Kur'anu i sunnetu i prihvata sve naredbe i zabrane prihvata i e hoće li sada šetan ga privariti pa da zakasni na namaz pa da poškrtari ne udjeli zekijat da ne izađe u džihad da nešto uradi jel? ili više uradi od, od pogreški u islamu zato ima da se kaje a ima isto tako da drapi međutim on uvijek prihvata naredbe u islamu bile one zabrana bile one zapovjed uvijek i prihvata kad bi odbio Allahu musta to bi značilo odbijanje vraćanje Allahovog propisa njemu ne prihvatanje to bi onda bilo otpadništvo pa bi ga u tom slučaju kompromitovalo u ovom prvom imanozno u islamu ali sve dok je čovjek pokoran znači vjeruje u Allaha i vjeruje u sve što islamska akida traži da se vjeruje i prihvata sve što dolazi od propisa vjeri ne radi ništa od onih deset stvari koje izvode pa da neći sad propis stavi iznad Allaha ili nekoga iznad Allaha ili nekoga pored Allaha ili neći propis sa propisima Allaha nego sve to prihvata kako treba znači muslimani. ali ima promašaja i propusta u činjenju toga zakasnio na saba ne traži znanja nije dobar sa mu'minima nije dobar prema roditeljima grešaka znači puno sad je kod njega nedostatak va gori iman mu je slab on jeste musliman jeste u islamu ali neće, u, neće ući u vatru zbog kufra je li tako nego će ući zbog grijeha ako uđe ako mu Allah šanu ne oprosti a postoji mogućnost za svaki grije da mu Allah oprosti za svaki grije pa griješi prema roditeljima pomiriti se popraviti tražiti od njih halala i nastaviti lijepo u prema muslimanima isto tako u prema Allahu ostavio namaz vrati se Allahu još jednom pokaje za sve propuste nastavi lijepo tako da može znači ovaj iman kako je god oslabio i opao može da ga popravi i da ga poveća znači jako je bitno shvatiti ovdje kad je čovjek u islamu kad nije ako čovjek izvršava naredbe i ostavlja harame. Međutim, zanemaruje e, sitnije propise od toga, mustehabe, makruhe i tako dalje. Onda on ima iman vađib. Ima ovaj obavezni iman. Ali ima još uvjeri napredovanja. I pretekli su ga drugi. Zato je Allah Želešanu ostavio vjeru da se u njoj ljudi natječu stvorio je džennet koji ima stepene tako je propisao vjeru u kojoj će svak pokazati svoj stepen pa će neko prema njoj biti izvan neko će biti u islamu samo neko će biti mu'minu imanu a neko će biti muhsin u svom islamu Biće dobročinitelj što god čuje da je od Allaha Đelešanu pa makar to bio najmanji post nekad je bilo u našim, u našim muslimanima toga zato je ostao adet hođama da spomenu da je lijepo posti taj i taj dan zašto to govore? zato što ima par oni, oni žena i, i, i ljudi koji traže gdje god Allahovo zadovoljstvo da, da ga potraži gdje god čuju da je Allahovo zadovoljstvo da ga potraži pa ako je to u noćnom namazu oni će obaviti pa ako je to u, u u dolasku u mesid oni će to obaviti pa ako je to u davanju svog imetka oni će to obaviti ako je to u postenju oni će to tražiti znači ovo su ljudi koji su od one skupine koju Allah Đalešanu spominje i oni prvi uvijek prvi oni koji kad Allah Đalešanu nešto zatraži odma žure da to udovolji tako i Allah Đalešanu se oko njih neće dvomiti oni su bili poslušni kad Allah Želešanu se traži i Allah Želešanu u njima će bez računa udjeliti nagradu. Je li jasno ili nije? To se znači jako je bitno ovdje. Sad znaš ko je vjernik. Znaš ko je vjernik. Ima li ovo? Vjeruje li sve što Islam traži? Nemoj da sada da čovjek ne zna nešto. Da čovjek nešto ne zna pa dođeš i kažeš slušaj on ne vjeruje da Džibril ima 6000 krila. A ne zna on tu informaciju, on vjeruje, on vjeruje u meleke. Iđmalan, ne tefsilan. Ne zna, on vjeruje u sve, onaki kakvi su. A ne ima tefsil, pojedinečno objašnjenje za sve to. A kad sazna, maša Allah, halas, to će mu samo po, o, raznježiti srce i još će mu se povećati više iman i vidjet će kako je Allah vađašanu moć velika. Tako ne zna recimo za, za nekog od poslanika, ne zna, ne zna. Međutim, on vjeruje u poslanike u cijelini. Tako da on je, inša Allah, vjernik. Vjernik. Jer njegovo neznanje, jer ne poznaje kada im vjeruju sve. Pa ne zna čovjek sve stvari, ali prihvata da sve što je od vjere i od njene akide, da u to vjeruje i to prihvata. Sad ćemo, ako god da malo pojasnimo, razliku između onog što izvodi iz islama i onog što ne izvodi iz islama izvodi činjenje nečega što smo spomenuli od dijela koja izvode iz islama znači to će izvesti iz islama ako bi čovjek uradio nešto od onih tamo dijela dodajemo tome ako bi ohalalio nešto što je nužno poznato u islamu kao haram zabrana alkohola bluda kamate ženjenja bližnjih koji su mahram i tako dalje ovaj propis se odnosi na one koji učinu, učine nešto od ovih dijela svjesno u zagradi sa znanjem što se tiče džahila onih koji ne znaju bilo da su tek ušli u islam pa trebaju vremena dok nauče njegove propise ili da žive u sredini gdje ne ima znanja u zagradi dovoljno ili dovoljnog o islamu on ima u tom neznanju opravdanje on u tom neznanju ima opravdanje naši braći ako bi ljudi u nekom mjestu na primjer zbog neznanja bavili se sihrom misleći da je to izvjere recimo naše nene saljevaju stravu uče na šećer čine nešto od tih gatki to je po vjeri zabrajeno i ono je od, od, od propisa sihra ali ne znaju čak misle da je to Allah propisao izlaze li zvijere ha zbog njihovog neznanja zbog neznanja ne izlaze iz vjere iako čine stvar koju ako bi čovjek sa znanjem uradio اذا شو بيجيري البخاري هو غير حديث